mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem o nečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Drage slušateljice, dragi slušatelji Radio Splita, dobro jutro i dobrodošli u još jednu emisiju Zeleni telefon u suradnji Udruge Sunce i Radio Splita. Prije svega najviše želimo ovoga jutra poslati velike čestitke našim kaštelanima. Zašto i kako zapravo je današnja tema ove emisije, a s nama u studiju je Ivana Krstulović koja je djelomično i krivac za ovu feštu. Ivana, dobro jutro. Dobro jutro vama slušateljima. E, naime, Kaštelani su pozitivni primjer dobrog sudjelovanja javnosti i sada imaju dvostrukog razloga za slavlje. E, ne samo presuda u njihovu korist, već i evo naša <laughs> čestitka <laughs> za njihovo sudjelovanje. O čemu se radi Ivana? Bila je nekakva velika procjena, pa velika tužba, sve nešto veliko, ali na kraju ipak velika fešta. Je, ma rekla bi čak da je trostruko slavlje zato što su tri rješenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike e, po novome e, poništena je vraćena ponovno odlučivanje. E, o čemu se radilo? Radili su o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, tip tri planirana kamenoloma na području predjela planu u Kaštelima. Dakle, planirala se izgradnja tri nova amo tako reći, postrojenja za obradu i vađenje kamena na koje su građani reagirali na koji način su reagirali. To je u nas uvijek onako nešto čudno, imaš e, rok 30 dana, ogromnu knjižurinu za pročitat, reagirat, a ništa ne razumiješ kao prosječan građanin. Kako to izgleda i kako je to izgledalo u ovom slučaju? To su postupci procjene utjeca zahvata na okoliš. Više puta smo u ovoj emisiji upravo govorili o tome i zeleni telefon obično bude prva spona e, između građana i pravnika koji kasnije daju neki svoj savjet vezano za, e, problem. ti postupci su postupci uređeni zakonom zaštiti okoliša. Oni služe tome da se ili zahvat u okolišu čekiramo reći provjeri još jednom e, nakon izdavanja lokacijske, a prije izdavanja konačne građevinske dozvole kako bi se uvjerili da je, Amoreć sve po propisu i da taj zahvat ne šteti nikom. Dakle, ne samo e, građanima koji tu žive, već i staništima, pticama, okolišu, prirodi. I što se ovdje dogodilo? Tri planirane, planirana projekta i građani koji se bune. Tako je, znači dogodilo se upravo to da su se planirala izgradnja tri kamenoloma na što su građani reagirali u pravom trenutku. Rekla bi, iskoristili su svoje pravo sudjelovanja javnosti garantirano ne samo zakonom već i direktivama i Arhuškom konvencijom. Tako da su dali sve primjedbe i mišljenja na ove zahvate u trenutku, dakle dok je postupak pred ministarstvom još trajao i time su si osigurali, a reći tako, tako mjesto pred upravnim sudom u Splitu i to su iskoristili. Znači čekaj, korak po korak. Prvo su napisali neke primjedbe, šta je bilo s tim? To je ono kad imaš eh, rok 30 dana tako za Tako je, eh, primjedbe eh, se odnose na studiju. Kao što se Pinija ranije rekla, to su studije velikog obima, to su studije od više stotinjaka stranica koje je jako teško ne samo pročitati, nego formirati svoje pravno mišljenje i mišljenje i identificirati neke pogreške u njima je poprilično velik posao. Građani su učinili to tako da su e, poslali primjedbe ministarstvu u roku od 30 dana koliko traje e, vrijeme sudjelovanja javnosti e, u kojima su istakli zašto misle da taj zahvat nije dobar. Dakle, oni su mhm. ispunili neku svoju dužnost, a iskoristili svoje pravo. Ovim putem to pozdravljam jer mislim da je jako, jako bitno uključiti se u tom prvom koraku. I onda se dogodilo što? Onda se dogodio drugi korak. Drugi korak je treći stup Arhuške konvencije, jako bitan, to je pristup pravosuđu. Jer ako vi nemate informaciju, niste sudjelovali u drugom koraku, ne možete pristupiti pravosuđu na onaj način e, kako možete kad jeste. Znači već ste upoznati sa studijom, već znate što ne valja mhm. i onda imate i legitimitet prema hrvatskom zakonodavstvu da kao građani, građani skupina građana istupite pred upravnim sudom i izazovete to rješenje. Zašto su oni istupili? Zato što je ministarstvo odbacilo njihove primjere primjedbe i nije ih uvaženo. Ovo ministarstvo zaštite okoliša. Tako je, dakle upravo ministarstvo koje bi trebalo očuvati to područje i stajat kao jedna e, vaga između investicije i zaštite okoliša i promovirati načela održivog razvoja, ono je dopustilo ovaj zahvat. Kako građani i dalje su smatrali da taj zahvat nije dobar za okoliš, mhm. e, pa ni za natura područje, oni su uputili tužbu. Posjedimo još jednom naše slušatelje što je Natura područje. Natura 2000 e, to su područja utvrđena e, direktivama Europske unije koje je Hrvatska oformila u ekološku mrežu. To su područja koja su važna za staništa i vrste. Tako da tim područjima ne štitimo samo strogo zaštićene vrste, već sve one koje su na EU razini identificirane kao bitne. A upravo na ova tri područja gdje je planirana izgradnja e, ovih kamenoloma zapravo se i nalaze e, su i lokaliteti staništa i koridori e, raznih ptica koji su i bili jedan od razloga odbacivanja ovih projekata. tako je, građani jednom kad su podnijeli tužbu obratili su se pravnicima udruzi Sunce gdje smo mi e, pomogli svojim pravnim mišljenjem, gdje smo formirali jednu dopunu tužbe u kojoj smo upravo istakli e, to nepoštovanje odredbi ne samo načela sudjelovanja javnosti u ovim postupcima, e, već i činjenicu da procjena utjecaja na ekološku mrežu, na ta staništa mhm. i vrste, dakle utjecaj kakav bi da se kamenolom izgradi imao na, te na koridore ptica i na staništa tih ptica, nije dobro obrađen. Znači, ministarstvo jednom paušalnom rečenicom, kao što inače znaju napraviti, reklo neće imati utjecaja na ekološku ekološku mrežu. Ili primjedbe javnosti su odbačene bez ikakvog obrazloženja. <laughs> Zanimljivo je, dakle, ta, to ministarstvo koje bi trebalo štititi i nas i naše ptičice je zapravo e, na koncu e, tuženik u ovoj cijeloj priči. Tako je, upravo u ovim postupcima tuženik je Ministarstvo Republike Hrvatske, odnosno Republika Hrvatska, njeno ministarstvo, zato što je ono tijelo koje provodi postupak. Jer e, upravna, kad dođe do upravnog spora, to je drugostupanska drugostupanjska, e, reći, drugostupanjska procedura nakon donesenog rješenja. Prvo je da je rješenje ministarstva u kojem građani ističu svoja mišljenja i onda e, ministarstvo donosi rješenje ili je zahvat prihvatljiv ili nije prihvatljiv za okoliš i onda se otvara vrijeme i mogućnost e, izazivanja takvog rješenja pred upravnim sudom ako građani smatraju da je njihovo pravo njime povrijeđeno. I ovoga puta cijela ova bitka i zajedništvo građana i vas pravnica Odruge Sunca se kako isplatila. Je, zato što je ovo rješenje poništeno i vraćeno na ponovno odlučivanje. Ja moram ovdje istaknuti stav Upravnog suda u Splitu koji je prema meni fantastičan. E, kroz ovu još jednu e, u nizu za ova tri slučaja presudu, e, dolazimo do stvaranja jedne sudske prakse koja izvanredno tumači okolišno zakonodavstvo. E, mislim da bilo koji pravnik koji se kreće baviti ovim pitanjima, da pročita samo presudu ovog suda i obrazloženje presude ovog suda, e, bi bio i kako informiran. Jer stajališta koje smo izrekli, znači naša pravna stajališta koje i zastupamo od samih početaka djelovanja, ovdje su tako lijepo sumirana i stavljena u jedan kontekst ne samo RH i zakonodavstva Republike Hrvatske već i EU zakonodavstva. E, često puta zaboravimo da je ono direktno primjenjivo u Republici Hrvatskoj gubimo iz vida primjerice kao u ovom zahvatima kumulativni učinak, učinak svih zahvata na tom području pa se koncentriramo na jedan. Gubimo iz vida pravo građana da sudjeluju i budu informirani sukladno zakonodavnim obvezama. Ovdje je sudac u jednoj jako lijepo obrazloženoj presudi objasnio i svakom prosječnom građaninu što su to okolišni postupci, zašto oni postoje. Ne postoje oni zato da bi se samo popunilo mjesto između lokacijske i građevinske dozvole. Oni postoje upravo zato da bi se otklonila svaka moguća sumnja u, a reći, štetu u okolišu koji je onako već preopterećen na mm. tom području. Dakle, još jednom svaka čast našim e, kaštelanima. Na, na velikoj borbi nije bilo lako e, progutati tih 200-300, ko zna koliko stranica za tri paralelne studije u, u jednom. E, lijepo što su nazvali e, udrugu Sunce i pozivam ovim putem sve naše građane u, u, koji nas slušaju sada u Hrvatskoj, a možda i šire, da ukoliko ikad, igdje <laughs> oko sebe ugledao nekakav investicijski plan koji se provodi ili, se planira provesti, e, a misle da tu nešto neštima i da bi se nešto ipak trebala građanska ekipa uključiti, nazovite udrugu Sunce ili pošaljite mail na info at sunce-st.org Ivana koja je preko puta mene i, i Mija koja sjedi u uredu za zelenim telefonom e, su tu da vam pomognu. A e, građani koji su još uvijek ovako nešto mlađe generacije, odnosno studenti i studentice prava, će idućeg tjedna moći naučiti kako da sutra postanu baš kao vi. Tako je. E, u suradnji sa Pravnim fakultetom organizira se radionice predavanje na Pravnom fakultetu prvi prosinca. Tema će biti okolišno pravo. To će biti u sklopu kolegije Europsko javno pravo. E, ovim putem pozivam kolege sa Pravnog fakulteta da malo provjere e, u oglasnu ploču na faksu da vide kad se i šta se događa. Neću puno odavati, ali svakako se mogu javiti nama na već spomenuti mail. E, to je namijenjeno prvenstveno studentima i studenticama prava, međutim je li otvoreno i za druge zainteresirane studente? Nažalost nije, zato mhm. što je to u sklopu kurikuluma i mhm. dobivaju se određeni ECTS bodovi i tako dalje. To je prva u nizu radionica i predavanja koje će se odviti na pravnom fakultetu. Međutim, e, šire građanstvo i javnost bit će informirani putem naših službenih stranica. Svakako ovo je tematika kojoj e, valja pristupati interdisciplinarno. Okolišno pravo ne postoji samo po sebi. Pa tako da sigurno pozdravljam bilo kojeg biologa ili kemičara koji se želi uključiti u ovo da ćemo mu neke savjete, podršku, informaciju. Dakle, javite se na infosunce sestaorg Ja sam se evo uspjela prošvarcati prošli put kao članica odruge <laughs> Sunce i poslušala ovo e, predavanje sleža radionicu okolišno pravo i zaista je interesantno tako pozivam sve vas, e, mame, tate, bake, susjede koji imate neke stvente, stvencice prava, uputite ih e, na ovu radionicu, sigurno će nešto dobro naučiti, a sutra možda i napraviti neko dobro djelo pa feštati skupa s kaštelanima i drugima. E, dragi naši slušatelji, i slušateljice, došli smo do gotovo pa samo kraja još jedne emisije Zeleni telefon. Slušajte nas idućih tjedana jer ima dosta zanimljivih tema na tapetu. Idućeg puta pričat ćemo više o suradnji lokalne zajednice, turističkog sektora, održivog razvoja, sve u cilju smanjenja potrošnje i produženja sezone, ali ne ovog masivnog turizma, već jednog malo drugačijeg. E, s Ivanom i komunalnim redarima i jednom od idućih emisija posvetit ćemo i priči što su komunalne tvrtke, tko su komunalni redari, kako se uopće formirao komunalne naknade. U svakom slučaju, iz ponedjeljka u ponedjeljak pričat ćemo informirat ćemo se, učit ćemo i zajedno ćemo štititi i prirodu i okoliš. Zeleni telefon 072-123456 je dalje tu. Hvala vam na svakom vašem pozivu. Ako naravno vidite dalje bilo koji problem u prirodi ili okolišu, zovite. Naš pravni tim je spreman svakim radnim danom u radno vrijeme je tu na telefonu, ali radi punom parom i van tog vremena. Ivana Krstulović, hvala ti puno. Hvala tebi, Pinja. Čujemo se ponovo na istom mjestu, isto vrijeme. Do tada pozdrav od tonskog realizatora Stipe i <laughs> zaboravih mu prezime, evo ga smije se. <laughs> Stipe Blaževića, moje ime je Pinja Poljaković. Ćao Ova emisija je izrađena uz pomoć Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske.